بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سورة الفلق سورة الفلق ni sura ya 113 ambayo anasema Mwenyezi Mungu katika sura hii yenye aya tano Qul a'udhu birabbil falaq Sema Muhammad najikinga kwa Mola mlezi mwenye kumiliki upasuko wa alfajiri min sharri ma khalaqa niepukane na shari za viumbe waovu wale waomba Mwenyezi Mungu wa min sharri ghasiqin idha waqaba niepukane na shari za usiku unapotandakiza wa min sharri nafathati niepukane na shari za warogi wanaofanya urogi wakipuliza puliza kwa mate yao ya ufisadi ndani ya vifundo vya uchawi filokati katika vifundo vya kamba au nyuzi wanazopiga vifundo kwa uchawi niepukane na shari zao hao wa min sharri hasidin niepukane na shari za mahasidi idha hasada wanapodhihirisha hasadi yao mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliopoa kwa sura mbili hizi kuludhbira bil falak na kuludhbira bin nasi pale walipofanyiwa uchawi na bibi mmoja wa Kiyahudi alikuitwa maarufu Labidu Yahudia kama ilivyoelezwa katika vitabu vya hadithi na sira sadaqallahu alazim